quondam, Bacchus, midae regi, optionem muneris dedit. Avarus rex sic oravid. Bacche, effice ut omnia, quae tetigero, in aurum mutentur. Deus annuit, midas, letisia plenus, ex arbore virgam detraxit. Et statim virga aurea facta est. Deinde saxum humo sustuli, et saxum in aurum mutatum est. Etenim omnia, quae te tigerat in aurum statim mutabantur. Primo midas magno gaudio exsultabat. Deinde servi, cibos et vinum, eia portaverunt, et dives misercuer ex omnes dapes in aurum mutatas vidit. Itaque, quia fames eum urgebat, sitique cruciabatur, deum rursus oravit, ut donum suum revocaret. Da mi veniam, bacche, peccavi, miserere mei. Deus misericordia motus, dixit. Vade ad amne, incede ad fontes fluminis pactoli. Ab lue tuum caput, totumque corpus tuum in fontibus busatque tuum scelus elue. Rex Deo stat imparuit. Aurum flumen tinxit, et ex corpore miseri regis, in amnem cessit. Ita ex illo tempore pactolus flumen, in undis suis aurum veit.